Mahātmas Gandija patiesums. Reiz, kad Mahātma Gandijs bija jauns, viņa draugam vajadzēja naudu. Viņš jautāja, vai Gandijs var palīdzēt. Sākumā Gandijs teica, man nav naudas, taču vēlāk piekāpās, labi, es paskatīšos, kā varu līdzēt. Gandijs nozaga brālim zelta gabalu un to pārdeva. Naudu iedeva draugam, bet pēc tam jutās pavisam nožēlojami, jo bija zadzis. Gandijs vienmēr visu stāstīja savam tēvam. No tēva viņam nebija nekā slēpjama. Lai arī tēvs bija smagi slims un piesaistīts pie gultas, Gandijs uzrakstīja viņam zīmīti. Es nozagu savam brālim zelta gabalu. Man ir kauns, un es to nožēloju. Lūdzu, piedod man. Kad tēvs to izlasīja, Viņš piecēlās no gultas. Gandijs baidījās, ka tēvs var nākt viņu sist, taču tēva acīs bija sariesušās asaras. Gandijs nodomāja, ka tēvs ir viņā vīlies, jo viņš apzedzis savu miesīgo brāli, un tas lika viņam izjust vēl lielāku sarūktinājumu. Visbeidzot tēvs saplēsa zīmīti, un no viņa acīm sāka tecēt asaras. Gandijs apliecināja savam tēvam, tēti, Es nekad vairs nezakšu. Šī ir mana pirmā un pēdējā reize. Lūdzu, neraudi. Dziļi aizkustināts tēvs atbildēja. Dēliņ, es raudu ne jau tāpēc, ka esi zadzis, bet tādēļ, ka esi tik paties. Tu, allaži, esi tik godīgs. Es nekad neesmu pazinis nevienu tik patiesu kā tu. Es lepojos ar tevi. Ir cilvēki, kas pēc dabas ir patiesi, un ir citi, kas pēc dabas tādi nav. Tie, kuri kā Gandijs ir patiesi kopš dzīves ausmas, ir svētīti. Taču tiem, kuri nav patiesi, nav sevi jānolādi. Viņi var kļūt patiesi, ja vien to vēlas. Brīdī, kad viņi patiešām vēlēsies būt patiesi, Dievs savā bezgalīgajā līdzcietībā palīdzēs viņiem.